Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 8, 1959 Isinilang si Bishop Isabelo Abarquez sa Panlaan, Dumanhog, na sakop ng Archdiocese ng Cebu. Una siyang pumasok sa Pope John XXIII Minor Seminary sa Cebu Kinuha naman niya ang kanyang philosophical course sa San Carlos Seminary College at ang theologate naman sa Seminaryo Mayor de San Carlos na pawang nasa Cebu. Taong 1987, nang maordinahan siyang pari, una siyang naitalaga bilang guro, naging spiritual director ng San Carlos Seminary College hanggang sa maging rektor. Naordinahan siyang obispo noong 2003 at naging auxiliary bishop ng Palo. Samantala noong 2007, tuluyan ng ipinagnasiwa kay Bishop Abarquez ang pamumuno sa Diocese ng Kalbayog bilang obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.